Hem Allatagala näme ýene äwliýalaryň, pirleriň hakyky takwadar, mu'min musulmanlaryň waspylaryny getirip näme diýdi? Mäidäň elli dördünji aýatynda, Eý iman edenler! Ýagny Allatagala bize näme, iman edenler ady bilen bize ýüzlenip näme, iman nygmatyny bize ýatlatýar, Men ýertedde minkum an dinihi, Siziň içiňizde biriňiz mürtet bolup, kapyr bolup, diniňizden çyksaňyz diýýär. Hä? Ýeriň gögüň döregi, diregi sizdir öýtmäň diýýär. Sizi ýaradan Allah sizden soň näme ýene adam ýaradybiljek diýýär. Size hak hidaýat ýoluny beren Allah diýýär, ýene bir topar kapyrlara hak hidaýat ýoluny berip musulman edibiljek diýýär. Siz ýöne diýýär, näme bir nygmat elmydama sizde durar öýtmäň diýýär. Şunuň Özüňize musulman diýip dini depeläp ýörseňiz diýýär, yslamda galaryn öýtmäň diýýär. Alla ynanýan diýip Alla sögüp ýörseňiz näme Alla ynanýan halla mu'min halla galaryn öýtmäň diýýär. Muhammet pygambere ynanýas diýip Muhammet pygamberiň sünnedine duşmançylyk etseňiz, pygamberiň sünnedini direltjek bolýanlary näme wähäbi saýsaňyz, hä ýa-da olar dinden çykan saýsaňyz siz elmydama näme sünniligiňize musulmanlygyňyza gezerin öýtmäňiz diýýär. Alla tagala sizden bu nygmaty göterer sizem murtet bolarsyňyz diýýär. Ýöne. Näme, soň gaýdyp ony size bermeýär diýýär. Allatagala näme eder diýýär, Fesewfe ýe'tillahu bikawmin, Başga kowum getirer diýýär, Yuhibbuhum we yuhibbuna, O kowum näme, a, Allatagala olary söýer diýýär, Yuhibbuhum, Alla olary söýer, we yuhibbuna, we olaram Allany söýerler. Indi olaň wasplary nirde? Indi Allatagalany söýýän kowmuň, hä we Allaňam söýýän kowmunyň mu'min musulmanlaryň alamatlary barmy, sypatlary barmy, hä? Bizem olary bilsek, tanasak, hä, olaň sypatlary bilen sypatlansak, hä-de olaň topary bar bolsa baryp goşulsak, garbap alsak, ba, Nirde olaň sypatlary? Ine aýatyň yzynda näme diýýär Allah Tagala? Ezilletin alel mu'minin diýýär. Olar öz musulman doganlaryna näme şeýle bir rehim-şefagatly, mähribandyrlar diýýär. Düşündiňmi? Hany biziň özlerine musulman diýenlerimiz bize rehim-şefagatly boldularmy? Hä? Özlerine musulman diýýärler, Muhammet hak diýýärler, Allah hak, bizem musulman, sünnet bilen ýaşamaly diýýärler. A sünnet diýýän oglanlar näme üçin Biziň türmelerimize ezýet çekýär. Näme diýdi olar? Geroin satmadylar, küntiçilik etmediler. Diňe Alla diýdiler, pygamber diýdiler, yslam diýdiler. Kuran, hadys diýdiler. Allaň haram diýenini haram saýdylar. Halal saýanyny halal saýdylar. Musulman doganlaryna zekatlaryndan berdiler, haýyr-yhsan etdiler, kömek etdiler, ýöne olary näme saýdylar? Sponsor diýip saýdylar. Düşündiňmi? Ýa o sponsorçylyk däl, ol zekat. O näme? O sadaka. Düşündiňmi? Hakyky mu'min kim bolmaly? Öz musulman doganyny ezille, har, zelil bolmaly doganynyň ýanynda. Peselip başarmaly. A kapyra gezek galanda näleik bolmaly? A'izzetin alel-kafirin. Kapyra gezek galanda näme? bek bolmalýa, güýçli bolmalýa, kapyra näme, erbet daramalýa, olar näme etýä? Hä? Kapyra gerek galanda har zelil bolýarlar, musulmana gerek galanda näme bolýarlar? Ürsem bolýarlar, şir bolýarlar. Düşündiňmi? Bir ksanak näme? Garyp musulman döweleýärler. Aňyrdan näme bir ksanak kapyr görseler näme? egilip salam berýärler. Düşündikdämi? Ana müminiň sypaty. Özlerine mümin musulman diýýärler, äwliýa pir diýýärler. Ahunçylyk etýärler. Näçe kasete çykardylar garaşsyzlyk alanymyz bäri. Teňritana, Ýarjan, Iskender hemmesi. Biriniň bir kasetesi barmy? Mümin mümin bilen dogan bolmaly. Mümin kapyry tanamaly. Kapyr kim? Kapyr ine kommunist. Kapyr kim? Ine kapyr, ine masson. Kapyr kim? Meň aslym näme Adam alaýhyssalam diýmän, Meň astym gorilla maýmyn diýýän, ine, şular kapyr. Haram näme, şirk, haram näme, zyna, haram näme, süýthorluk, haram näme, metjit ýykmaklyk, bu zatlar barada näme şu wagyz-nesihat çykaranaklar. Emma çykarýan wagyz-nesihatlary näme? Kim Kuran, hadys diýse, biliň wähäbidir. He, wagyzmy ol-ow? A sen Kuran, hadys diýmeseň, men onda näme Marks, Englis diýeýinmi, näme diýeýin? Kuran, hadys diýmesem. Ýa himiýa, biologiýa diýeýinmi, näme diýeýin? O manylarda näme neme çykaranaklar? Mu'mine gelende näme? Kapyr ýalak durýarlar, kapyra gelende-de musulman ýalak durýarlar. O musulmanyň alamaty däl. Allah Tagala näme siz murtet bolup diniňizden çyksaňyz ýa kowum getirer diýýär. Olara towfik hidaýet berer diýýär, iman baýlygyny, iman nygmatyny berer, olar Allany söýerler diýýär. Allah-da olar Allah olary söýer diýýär, olar hem Allany söýerler diýýär. Olaň näme waspylary bar? Ezillatin alal mu'minin, olar näme, öz mu'min doganlaryna gaty rehim-şefagatdyr, şefagatlydyrlar diýýär. A'izzatin alal kafirin, kapyrlara gezek galanlaryna bek durýandyrlar diýýär. Nädip bek durýarlar? Gül beripmi? Olaň täze ýyl baýramçylygyny belläpmi? Ýa detmoroza garaşypmy? Nädip näme etýärler, käfir ýigrenýärler. Ýujahiduna fi sabilillah, kapyryň garşysyna Allaň yrdasy üçin jihad etýärler diýýär. Emma indi jihad etmeklik näme bolup galdy? Terror bolup galdy. Düşündiňmi? Jihad diýýän kim bolup galdy? Tekfir boldy, hawariç boldy, bandit boldy, adam gorkuzýan boldy. Emma Allaň ýanynda kim boldy jihad etýän? Hakyky äwliýalaň wasfyny aýdyp otyr Allah Tagala. Hakyky men äwliýalamyň, hakyky meni söýýän gullamyň. We Meň söýýän gullam muňam hakyky wasplarynyň biri näme? Ýüjähidune fi sebilillah diýýär, Allaň ýolunda jihad etýärler diýýär. We näme? We la ýahafune lewmete läim. We igenjiň igenjindenem gorkmaýarlar diýýär. Amerika haýbat atýar, näme diýýär? Müjähitler ýaragyny taşlamasa näme ederis diýýär. Tike tike ders diýýär. Dogry dämi? Gorkup durun mujahitler. Gel diýýär. Düşündiňmi? Putin haýbat atýar, ha? Çeçeniň mujahitlerine näme diýýär? Ýaraňyz taşlamasaňyz eýders, beýders diýýär. Çeçeniň musulmanlaryny gorkup durmy? Ha? Ebeden gorkanoklar. Gün-günden gaýtam beter imanlary aýtýar, artýar, düşündiňmi? Kapyr näçe haýbat atybersin o, musulmanyň arkasynda Allah dur. Ýöne olar pikir etýär, näme? Musulmana haýbat atanda näme birki salak musulmana degýändir öýt. Ýo-o Allaň dinine degýänliklerini bilenoklar. Musulmanyň garşysyna uruş etmek o Allaň garşysyna uruş etmeklik. Delilimiz barmy? Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýýär Allah babatyndan habar berende? Näme diýýär? Men ada li waliyen fakat adantuhu bil harb diýýär. Allah tagalaň ine pygamberiň agzynda diýdiren sözi. Kim men äwliýa pirlemme eziyet bersen, islendik bir eziyet. Öldürmek tutmaklykda bir şapbat berse-de, ýöne çagyryp biynjalyk etse-de näme diýýär? Fakat äzentuhu bil harp diýýär, olaň garşysyna men uruş yglan etdim diýýär. Biziň tarapymyzdan uruş eden kim? Allatagala. Allaň ýeňilen ýeri barmy? Ebeden Alla ýeňilmeýär. Hiç haçanam. Allahu näme? Galibun ala emrihi. Allatagala näme? Hiç zatdan ýeňilmeýär. Allatagalany ýeňýän ýok. Şonuň üçin näme? Kim Allaň dinine duşmançylyk etýän bolsa, kim Mu'min musulmanlara ezýet berýän bolsa näme? Gorksynlar, toba etsinler. Sebäp diýseň, olar hakykatda näme? Birki sanak wähäbi bilen ýa birki sanak müjähit bilen näme? Duşmançylyk edenoklar. Olar hakykat ýüzünde kim bilen duşmançylyk etýärler? Alla bilen. Olar näme? Owganda, Çeçende ýa Falestinda onda-bunda näme? Musulman bilen urşanoklar olar hakykatda kim bilen urşak bolýarlar Alla bilen urşak bolýarlar ýöne Musulman bu zatlardan näme bu haýwatlardan näme gorkup duranok Musulman Alla üçin näme atynyň jylawyndan tutup näme Alla üçin gidip ölmän gelse utuş saýýar düşündiňmi şoň üçin müjahitden biri ölende näme diýip öldi diýýär Fustu we Rabbul Ka'be diýip öldi diýär. Şunuň musulmanyň biri bir jihatda ölende näme diýip gygyrdy diýär? Fuztu we Rabbul Ka'be diýip öldi diýär. Ka'baň Rabbyndan kasam bolsun, ýeňdim diýip diýär, özem ölýär şondan soň. Bunu eşden näme bir gaýry musulman geň galýa, bu ölle diýä, nämäni utdy diýä. Näme şonda aýtýa, musulmanlar diýä, Allaň ýolunda ölmekligi näme, utuş saýýarlar diýýär, düşündiňmi? Onnoň düşünip galýar. Şoň üçin näme Mugyr ibn Şuba ýa-da sahabalaň başga bir ady anyk ýadyma şonok, Kisra patyşasynyň ýanyna baranda näme diýýär? Ýani sen göni boýun bol diýýär-de, düşündiňmi? Näme üçin diýip sora diýýär. Sorasaň ine jogabyny al diýýär. Men şeýle bir kowum bilen geldim diýýär. Waspyny aýtýar müjähitler. Siziň diýýär, ýaşamaklygy söýşüňiz ýalak diýýär, o kowum diýýär, ölmäni söýýär diýýär. Düşündiňizmi, musulmanlaryň waspy şeýle. Şonuň Kisra näme diýýär, saňa teklip ýok diýýär. Şundan başga, o teklibem näme? Äslim diýýär, musulman bol diýýär. Musulman bolmasaň näme bar? Sen şu dünýäde nähili ýaşap, baky galmaklygy söýýän bolsaň, meň gelen kowumym diýýär, meň gelen goşunym, Näme, şoňňalak ölmekligi we ahyrýetde Allaň jennetine düşüp, baky ýaşamaklygy söýýärler diýýär. Şonuň üçin musulmany gorkuzjak ýok. We musulmanyň soňuna çykjagam ýok. Delilimiz barmy musulmanyň soňuna çykylmajaklygyna? Delil. Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýdi? La tazalu taifetun min ummati diýdi. Zahirina alal hak diýdi. La yadurruhum men khazalahum diýdi. Ummatymdan bir taýfa, bir topar galar kyýamada çenli. Oňa barça zyýan berjekler, zyýan berbilmezler diýýär. Şonuň üçin ynsu jyns, düşündiňmi? Ine, ynsu jynsa näme etýär? Haýbat atýar. Kyýamada çenli näme aty-ýarag bolsa, näme şaýylan gelsinler, näme musulmanyň soňuna çykmaklyk üçin. Düşündiňmi? Çykyp bilmeýärler. Ebeden, hiç haçan.